Zagrebačko sveučilište podnijelo je tužbu protiv potpredsjednika studentskog zbora na hrvatskim studijima Luke Kovača zbog izjave o provali u prostorije studentskih udruga. Prisjetimo se, Kovač je 2. studenog 2017. dao izjavu novinarima Hine, a u vezi s provalom u prostorije studentskog zbora na hrvatskim studijima. Izjavio je kako ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi, ali kako postoji mogućnost da se iza toga skriva pritisak uprave studija na studentske udruge. Sveučilište u Zagrebu traži 20.000 kuna odštete za, za nanesenu povredu ugleda i časti. Rektor sveučilišta Damir Boras, u ovom slučaju tužitelj, ističe kako neće tolerirati blaćenje sveučilišta i dodaje. Ja sam tužan zbog toga da moramo na taj način djelovati meni je studenta žao jer je on mlad čovjek, sigurno je mladenački neoprezan. Ja ću vrlo rado povući tu tužbu bez ikakvih posljedica za njega financijski čim se on ispriča. Kovač će, kaže, komentirati rektorov, prijedlog tek kad mu on stigne službeno, a komentirao je samo... Pa, moja reakcija je šok. Ja nikako nisam mogao očekivati, nisam da će tako nešto dogoditi. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak dodala je da joj je vrlo tužno što se sa studentima koji imaju određene primjedbe i pritužbe razgovara preko sudova umjesto da se otvori neposredan dijalog. Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci priprema objavljivanje zbornika Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije. Pozivaju se sve kolegice i kolege iz akademske i stručne zajednice, čiji je rad povezan s učiteljskom profesijom da radovima doprinesu objavljivanju zbornika. Struktura zbornika predviđa objavu znanstvenih radova na navedenu glavnu temu s posebnim naglaskom na povezivanje s potemama. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail adresu zbornik.pedagogija gmail.com. Sutra, 13. prosinca, u sklopu Dana medicinskog e, fakulteta od 9 sati u šatoru na Jadranskom trgu studenti će mjeriti krvni tlak i šećer u krvi građanima i demonstrirati metodu Basic Life Support, dok će u isto vrijeme u predvorju glavne zgrade medicinskog fakulteta mjeriti krvni tlak i šećer u krvi nastavnicima i studentima. U 15 sati i 30 u predvorju glavne zgrade bit će predstavljanje studentskih organizacija i aktivnosti, dok će u 18 sati biti predstavljen program SIZIF, studentskih stipendija Zaklade sveučilišta u Rijeci. U 18.30 bit će održana tribina o mobilnosti, iskustva nastavnika i studenata Medicinskog fakulteta. Sutra 13. prosinca održat će se projekcija prvih erotskih filmova produkcijske kuće Saturn Films uz glazbenu pratnju beogradskih pijanista LP Duo. Saturn Films osnovana je 1906. godine u Beču i bila je u vlasništvu Johana Švarcara. Proizvodila je isključivo erotske filmove koji su bili prvi igrani filmovi ikad snimljeni u ovom dijelu Europe eksplicitnog su sadržaja i dočaravaju maštovite načine kako pokazati golo tijelo, a nastajali su sve do 1910. godine kad su zabranjeni zbog poticanja na nemoral. Projekcije počinju u 20 sati. Sova Info Pretežno oblačno mjestimice s kišom, ponegdje i snijegom osobito u Goriju. Sutra temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, a navečer i hladnije. Vijesti pripremila Mateja Krmpotić, čitala Mateja Krmpotić i Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.